Hello, yan. Magandang umaga sa inyo. 9 to 12 nga pala yung ano, Vacation Bible School. Ha? Ah. Ba, hindi yata nabanggit kanina. So, wala namang mga ano, bata dito. No? May, may bata ba? Tingnan mo katabi mo kung mukha bata yan. Ano? Batang isip. Okay. Batang isip. Okay. Noong uh, nakaraang linggo tayo po ay uh, nag-celebrate ng uh, Easter, no? Yung Resurrection Sunday. At uh, naisip ko na yung paksa na yun, yung patungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, ay hindi lamang para sa isang Sunday, kundi uh, dapat ito ay pag-usapan no, sa loob ng isang buwan. Dahil malaking bagay o importante itong uh, katotohanan na ito na si Kristo Jesus ay uh, muling nabuhay at uh, dahil rito tayo po ay may pag-asa. Pwede rin tayo magkaroon ng panibagong buhay. Kaya ito yung ating mga pag-uusapan sa linggong, sa buwan na ito pa lang. Okay? So kung kayo ay ready na, samahan niyo ako, manalangin tayo kay Lord. Hingin natin ang kanyang tulong para sa pag-uusapan natin. Lord, uh, maraming salamat nga po at uh, binuksan mo ang aming puso't isipan sa katotohanan na si Kristo Jesus ay nabuhay at siya ay buhay. At uh, kami rin, Panginoon, ay pinangakuan mo na maaari naming maranasan ang uh, tunay na buhay habang kami ay narito pa sa lupa at uh, darating din ang panahon, balang araw, na kahit kami pumanaw na, ay muli kaming mabubuhay tulad ni Kristo Jesus na aming Panginoon. At kami ay makapiling mo sa isang panibagong mundo na hindi na kailanman makakaranas ng kamatayan. Maraming salamat po, o Diyos. Pinupuri ka namin, gabayan mo kami sa aming mga pag-uusapan sa linggo na ito ngayon at sa mga susunod pang linggo sa buwan ng Abril. Thank you, Lord, at uh, purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Uh, magandang umaga rin po sa mga nanonood sa atin sa online. Kung kayo po ay mayroong kakilala, may mga kaibigan na marahil malayo dito, hindi naman makakapunta rito, o di kaya eh, sila ay mga tipong wala pa naman talaga doon sa punto na gugustuhin nilang pumunta dito. No? Uh, imbitahan niyo sila. Meron tayong mga online na, uh, diba, nag-stream tayo, Facebook, YouTube. Nung isang araw, napagawa ako ng, ano, ng uh, monitor, ng computer dyan sa harapan natin. Nasa harapan na natin, ha? <laughs> so, sabi ko, Uy, uh, duma- dumalo ka naman sa ROCC. Oh, yun, know, oh, tinuro ko pa yung church natin. Yun, know, oh, dyan kami. Oh sabi niya, Pastor, busy eh. No? Ah, tapos sabi ko sa kanya, ah, meron kaming online. O oh, talaga? Sabi niya ganun, oo. So, nandiyan ka na sa tapat namin, mag-online ka pa. Di ba? Para <laughs> sa gano'n na, sabi niya, sige, doon na lang muna ako. Sabi niya gano'n. Kasi parang wala pa raw siya. Ano, di pa niya kaya talaga na yung talaga pumunta rito at uh, dumalo sa RLCC. So, yung mga ganun. Minsan, may nakausap ka, may kausap ka sa restaurant, di ba? O saan man gamitin mo yung pagkakataon na yun. No, sabi mo sa kanya, uy, ah, gusto mong dumalo sa RCC. Tapos pag sinabi, niya, pag sinabi mo sa kanya, ah, pag tinanong pala niya ikaw, saan ba yan? Doon sa San Pedro. Ayun, layo. Meron kaming online. O, oh, yung ganun lang naman yun eh. Di ba? So, yayain mo lang. Amen po ba? No? Sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba yung sinasabi ni Pastor Bong? Ako, <laughs> oh, naman yun. <laughs> oh, sige. Okay, tumako tayo sa mahalagang pag-uusapan natin sa umagang ito. Alam natin na mayroong mga fake news ngayon na nangyayari, no? Alam niyo po ba yun? Sabi nung isang uh, uh, binabasa ko o pinapakinggan ko pala na leader, sabi niya, karamihan sa nabibiktima ng fake news daw ay matatanda. No? Kasi yung mga bata, alam nila fake news agad yun. <laughs> hindi, ha? Ah, sa totoo lang, hindi naman sa, kasama naman ako doon, tanda na rin, di ba? Pero sa totoo lang, sa da, dahil sa ano sa matatawag natin na uh, you know, teknolohiya, 'di ba? Alam natin, 'di ba? Eh minsan di mo na malaman kung anong totoo, anong hindi, 'di ba? No? Uh, nung araw, eh ko sino sa inyo, baka pareho ko kayo. Nung araw kasi, lalo na yung mga pelikula na may mga superhero na lumilipad. Nalala niyo ba yun? Mga Darna, ganyan, no, naman, ano di ba? Alam niyo, alam na alam mo may tali eh, di ba? Amen? <laughs> alam mo may tali, alam mo niloloko ka lang eh. Hindi naman talaga lumilipad eh, di ba? Pero ngayon, medyo, di ba, pag nanood ka ng mga pelikula ngayon, yung mga tinatawag na CGI, hindi mo na malaman kung ano yung totoo, ano yung hindi, di ba? Anyway, nabanggit ko lang yan kasi sa panahon natin ngayon, maraming fake news. No? Kasi napakadali lang naman magkalat ng impormasyon eh. May Facebook eh. Di ba? So sa Facebook, kahit sino pwede mag-post. Kahit pwede mo sabihin, si Donald ay presidente na ng Pilipinas, baka maniwala na lahat ng mga tao doon, di ba? oh, <laughs> hindi naman siguro, hindi sila maniniwala doon. Pero, uh, sa panahon natin ngayon, meron naman mga bagay na hindi naman fake news, totoo naman, kaya lang ayaw ng mga ayaw ng mga tao mapakinggan nyo kaya sinasabi nila fake news. <laughs> Pero totoo naman talaga yun. Di ba? So, ibang, ibang usapan yun. Pero kaya ako nababanggit yan dahil pagdating sa ating buhay sa Panginoon. Mahirap mamuhay sa fake news eh. Di ba? At uh, ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon may mga ginagawa siya sa buhay ng mga tao na hindi mo pwede i-fake. Kasi si Lord talaga yun. Amen? At uh, ang bawat uh, tunay na born again na tao, talagang may tunay na kwento yan, hindi fake news. Kasi yung kanyang patotoo, no, ay talagang hindi mo may papaliwanag, maliban na lang na sabihin mo, si Lord yan. Okay? So, ang tawag dyan sa ano na yan, uh, mga pangyayari na yan, no? may, may, may salita sa Bible na ginagamit para i-describe yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng isang tao na nagtitiwala at na napalataya kay Kristo Jesus. Maaring iba-iba ang detalye natin, iba-iba ang kwento natin, pero merong ano yan, may pattern. Dati ganito ka, tapos may nangyaring pagbabago. Amen? Dati-dati, ganito ka, tapos nanampalataya ka kay Kristo Jesus, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Na hindi kayang ipaliwanag, hindi mo pwedeng sabihin na gawa-gawa niya lang yun. Si Lord talaga ang kumilos. Diba? Ang tawag nga po dyan, ay new creation. Sa Biblia, matatagpuan yan sa ikalawang Korinto, no? Na kung saan sinasabi ni Pablo na ang lahat na nakikiisa kay Kristo Jesus ay nabibilang doon sa tinatawag na new creation. So ano ba yung new creation? Sa pamamagitan kasi ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, Sinimulan na ng Diyos itong tinatawag na new creation na kanyang ipinangako mula pa sa lumang tipan. Parang konting background lang para malaman nyo. Nung ginawa niya ang mundo, maganda ito. Maganda yung mundong ginawa niya, hindi pangit. Sabi mo sa katabi mo, hindi pangit. Huwag oh, mo masyadong lakasan yung pangit. Eh, okay. Hindi pangit. Yung mundong ginawa niya maganda. Amen? Basahin niyo po ang Bible sa Genesis. Ginawa niya ang mundo na lahat ng kakailanganin ng tao ay naroroon. Ngunit pumasok ang kasalanan. No? At nung pumasok ang kasalanan, doon pumangit. So sabihin mo sa katabi mo, pumangit daw. <laughs> doon na tinitingnan si Chona, ikaw talaga. Oh. Huwag ganun. Uh, oh, ah. sama yan eh, okay? Uh, pumangit, no? At nasira. Alam natin to. Yun ang karanasan natin ngayon eh. Sa buhay natin, sa mundo na ngayon, oh, sa, saan ba nanggagaling ang mga patayan, gera? Di ba? Saan ba nanggagaling ang mga riding in tandem, <laughs> droga? Saan ba nanggagaling ang mga yan? Dahil sa kasalanan na ngayong umiiral sa sanlibutan ito. Pero ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi niya kagustuhan na manatili ang mundo sa ganong kalagayan. Kaya nangako siya. Nangako ang Diyos sa lumang tipan na babaguhin niya lahat ng bagay at itatama niya lahat ng mali. Amen? At ang gagawin niya, ipadadala niya kanyang buktong na anak no? para ito'y panimulaan, uh, pag, pagsimulaan. Okay? O isimula. Ano? Tama ba yung Tagalog Para Pwede na yun. O, tama na yun. Naintindihan nyo na naman yun eh. Okay. Para simulan. O, yun. Ito mo, akala mo di ako marunong Tagalog. Okay? Para simulan. So, si Kristo Jesus, nung siya ay naparito sa mundo, yun ang kanyang ipinahayag. Yung magandang balita na ang paghahari ng Diyos, ibig sabihin, ang pagtatama ng lahat ng bagay na mali, ay malapit na dumating. At ipinakita niya to sa pamagitan ng kanyang mga himala, yung mga ginawa niya, yung mga salita niya, at higit sa lahat, nung siya ay namatay at nabuhay muli, dito na ngayon nagumpisa ang pagbabago ng mundo. Ngunit ang pagbabago ng mundo ay hindi agad-agad na lahat na ng bagay sa mundo ay nagbago. Ang ginawa ng Panginoon ay inumpisahan niya muna sa mga tao. Tao muna ang inumpisahan. Pagdating ni Kristo Jesus balang araw, sa kanyang pagbabalik muli, na pinangako niya sa atin yon, kayo ba umaasa doon? Baka nakalimutan niyo na yon. Ha? Darating si Kristo Jesus, babalik siya muli, hindi na bilang sanggol. Babalik si Jesus bilang Panginoon, at lahat ay luluhod. At kung hindi man siya kinikilala, sa araw na yon talaga makikilala na siya bilang Panginoon. Sa pagbabalik ni Kristo Jesus, itatatag niya ang panibagong mundo. Ang magmamana at mag, uh, mangangasiwa ng bagong mundo na yon ay walang iba kundi yung mga bagong tao na kanyang niligtas. Tayo po yon. Kaya tayo po ay merong mamanahin. Ha? Hindi pera, ha? Amen? Hindi pera. O talaga mukhang pera. O, oh. pera lagi. Okay. Ang mamanahin mo, hindi pera, kundi ang mamanahin natin bilang mga anak ng Diyos ay isang bagong mundo na hinahanda ng Diyos para sa atin. Amen? Doon, sa bagong mundo na yon, hindi na tayo tatanda. Amen. Hallelujah. At hindi na tayo mamamatay. Wala nang sakit at wala nang gera. Hinahanda ni Lord sa atin yon. Amen? At yun ang ating pangarap sa buhay. Yun ang pag-asa natin. Bagamat sa pangkasalukuyan, meron tayo mga tinatawag na pagsubok. Amen? Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa. May mga manahin ka eh. Sabi mo sa katabi mo, may mga manahin ka. Oo, oh, hindi sa akin, hindi ikaw. Si Lord ko talaga kung ano mga iniisip mo eh. Okay? Now, si, uh, sabi ni, ano, ni uh, Yeah, Sabi ni Pablo sa ikalawang korinto, at kabanatang lima, talatang labimpito, sabi niya kung, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang o new creation. Sa totoo lang, yung mahirap isalin ito sa Tagalog, ang aktual na Griego o salita sa Griego na ginamit ni Pablo ganito. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, bagong nilalang. Yun yung sinabi niya, walang siya'y bagong nilalang. Naintindihan niyo? Ibig niya sabihin, dumating na ang new creation. Yun ang ibig niya sabihin, bagong creation. Okay? So, dahil bawat nilalang na kay Kristo Jesus ay nagtiwala, na ipapakita sa kanyang buhay ngayon yung katotohanan na nagumpisa na ang panibagong creation, panibagong mundo. Amen? Siya yung katibayan. Siya yung pruweba. So kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus, may gagawin si Lord sa buhay mo bilang patotoo na yung kanyang uh, pinangako na panibagong mundo ay nagsimula na. Okay? So ito hindi mo ma-fake news. Hindi mo ito ma ika nga alam niyo sa pagiging Kristiyano, pwede ka naman mag ano eh magpakita ng sa panlabas na parang ikaw ay talagang Kristiyano. Di ba? Sabi niyo nga po, praise the Lord. O di, ang dali lang, di ba? Walang kahirap-hirap. Praise the Lord lang na. Ha, di ba? O, dagdagan natin. Hallelujah, sabi niyo. Hallelujah. O, kita mo. Wala, wala kahirap-hirap. <laughs> Kahit sino pwede mag-praise the Lord. Kahit sino pwede mag-hallelujah. Pero ano nga ba talaga ang katibayan na talagang ikaw at ako ay binabago na ni Kristo bilang patotoo na ang bagong creation ay nag-uumpisa na. Amen? Kasi kung yung mga bagay na ginagawa natin ay may papaliwanag na tayo talaga ang gumagawa, eh, hindi totoo yun. Fake news yun. Di ba? Pero pag may nangyayari sa buhay mo na walang paliwanag, kundi si Lord lang talaga ang gumagawa nun, aba, iba yun. Di ba? Ibig sabihin nun, ito na nangyayari na sa buhay mo at sa buhay ko ang bagong creation ng Panginoon. Amen? Exciting, di ba ba? Okay? So, ito ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng tao. Pag inisip mo, pina, anong pinakamahalaga? Ang nangyari, pinakamahalaga sa lahat ay nangyari nung si Kristo Jesus ay pinako sa krus, inilibing, tapos nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan ang pinakamahalagang pangyayari sa buong kasaysayan. Bakit? Dahil itong senyales na nagumpisa na ang bagong creation ng ating Panginoon. At kabilang ka doon, at kabilang ako doon. Amen? Amen. Ibig sabihin, <laughs> praise God. Yung sinabi ni Lord na gagawin niya ay nangyari na, nagumpisa na 2,000 years ago. At ngayon ay ongoing yung project na yan. Okay? So sa lahat ng mga taong tatawagin ng Panginoon, sa lahat ng tao na makakaranas ng kaligtasan, yung kanyang pangako ay natutupad. At darating ang araw, hindi natin alam kung kailan yun, pagbalik ni Kristo Jesus, napakaraming mga tao na nakakilala sa Kanya ngayon ang mayahayag na sila ang bagong mga tao na si Lord ang nagligtas. Amen? Huwag kayong mawawala ng pag-asa at huwag kayong mag-give up. Amen? Amen? Dahil tayo po yun. Tayo yung nakalaan uh, sa plano ng Diyos. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Kasi sa totoo lang, wala pa naman yun eh. Amen? Hindi pa dumarating si Kristo. Praise God. At huwag nga pala kayong maniniwala sa mga nanguhula. Ah? Yung, uy, sa October, darating na si Lord. Huwag kang maniniwala doon. Walang nakakala kung kailan mangyayari yun. Amen? So, huwag tayo maguhula. Baka may marinig kayo dyan ng mga nagtuturo, uy, benta mo na yung gamit mo kasi darating na si Lord sa December. Huwag ka maniniwala doon. Kalokohan yun. Amen? Amen. Di totoo yan. So, basta darating si Lord. Yun lang alam natin. Darating lang si Lord. Hindi natin kailan yun. Ang tanong natin, uh, ano ba ibig sabihin nito para sa atin? Lalo na sa mga taong tulad natin na nabubuhay pa sa mundong ito dahil alam natin na hindi pa naman perpekto ang mga bagay-bagay. Diba? Nagkakasala pa rin tayo. Amen? Natutokso pa rin tayo. Meron pa rin mga masasamang tao sa mundong ito. Diba? Meron pa rin mga DPWH. <laughs> na mga nangyayari. So, tuloy pa rin naman yun. So, anong, ano ibig sabihin na Pastor, ano ibig sabihin na ako ay bahagi ng new creation sa gitna ng ganitong mga bagay-bagay na nararanasan ko? At siyempre, pagsubok pa. Di ba? Uh, nawawala ng pera. Amen? O ubusan. Sino sa inyo naubusan na ng pera? Hmm, sino sa inyo meron pa? Pautang na ba? <laughs> okay. Sige, so, sa so sa salita, you know, yan ang tanong natin na gusto ko natin sagutin. Si Pablo, praise God, meron siyang sinulatan na isang grupo ng mananampalataya sa isang lugar na ang pangalan ay Thessalonica. Mga bagong mananampalataya ito. At yung kanyang sinulat doon sa unang Thessalonica, kabanatang isa, talatang dalawa hanggang sampu, ay nagsasaad ng mga katangian na nakikita ni Pablo doon sa mga mananampalataya na yon na maaari nating paghugutan ng mga prinsipyo no? Para maunawaan natin na ano nga ba ang itsura ng mga tao na bahagi na ng new creation? Ano ba yung mga makikita natin sa kanila na kakaiba na hindi pwede i-fake news? Okay? So si Pablo, pinaliwanag niya doon yung tatlong katangian ng mga bagong nilalang. Now, sa pagpapaliwanag ko nito, okay, uh, may mga iba't iba kayong magiging reaksyon dito. Una sa lahat, pag pinaliwanag ko itong tatlong bagay nito, yung iba sa inyo, sasabihin nyo, aba, totoo sa akin yan. Praise the Lord. Di ba? Kung totoo sa iyo itong mga papaliwanag ko, itong tatlong katangian, ay eh magpasalamat ka sa Panginoon kahit na ikaw may mga pagkakamali pa rin. Taas sa kamay lahat ng mga may pagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. So, so minsan, iisip mo, Lord, totoo ba talagang born again ako? Kasi nagkakasala ako eh. So yung babanggitin kong katangian, kung totoo sa iya, kahit na nagkakasala ka, ibig sabihin, ikaw ay niligtas na ng Panginoon. At patuloy na gumagawa siya sa iyong buhay. No? Huwag kang ma-discourage kahit nagkakamali ka. Amen. Amen. Now, meron naman iba sa inyo, sabihin niyo, Pastor, dati ganyan ako eh. Di ba? So, pag pinapaliwanag yung mga katayan, alam mo, nung araw, nung 1932, ganyan ako eh. <laughs> Pero, pero ngayon, <laughs> hindi na masyado. Ibig sabihin mo nun, di ako born again? Hindi. Hindi yun ibig sabihin nun. Baka lang naging pabaya ka. Amen? Baka lang nakalimutan mo o baka na-focus ka sa ibang bagay. Hindi dahil hindi ka niligtas ng Diyos. Totoo yan. Amen? Amen. Marami na ako nakilalang ganyan na, na born again, nung ganitong edad sila, nung pisa talagang nagliliyab sila. No? Pero pagkalipas ng panahon, na out of focus, napunta na sa kung ano ng mga bagay-bagay. So ngayon, pag tinignan mong buhay nila, parang nanlalamig sila sa Panginoon. Hindi dahil hindi sila born again. Na out of focus lang. Kailangan lang may balik ulit sa dati. Di ba? So, encouragement din yan sa inyo. At higit sa lahat, siguro iba sa inyo, maka, kung kayo ay magiging honest, ano ba sa kapampangan yun? Honest? Okay. Honest. Pag kayo ay magiging totoo sa sarili nyo, baka sabihin nyo parang, Pastor, di ako nagsisinungaling. Talaga ni minsan, hindi ko naranasan yan. Okay lang din yun. Kasi ibig sabihin, no, kung magpapakumbaba ka at lumapit ka kay Lord, mangyayari yung mga sinasabi ko. Amen? So, kahit saan kayo doon sa mga pinaliwanag ko, baka mayroon pa iba pang mga pwedeng isipin dito. Gusto ko malaman nyo na walang iba pang gusto ang Panginoon sa bawat isa sa atin, kundi yung maranasan natin ang new creation. Lahat tayo. Amen? Kahit na yung mga kaibigan mo o kamag-anak mo na parang ang layo-layo sa Panginoon ngayon. Sino sa inyo may kilala kayo, may kaibigan o kamag-anak na pag tinignan mo sila parang, Diyos ko po, anak ng demonyo ito. Parang, oh, <laughs> di, naman. Huwag sabihin yung pangalan. Pero sino sa inyo may mga kilala kayo, wala pa kay Lord. Wala pa kay Lord. O di ba? Huwag kayo madidismaya. Huwag kayo mawawala ng pag-asa doon. Kasi kayang-kayang baguhin ni Lord ang buhay ng tao na yun. Kailangan lang manatili ka nananalangin para sa Kanya at patuloy mo siyang uh, kung meron kang magagawa, sharean mo unti-unti. Huwag kang mag-give up. Hindi mo alam kung kailan magkakaroon ng pagbabago sa life niya. Amen ba? Okay? So, hindi ko alam kung sa kayo doon sa mga <laughs> sinabi ko, pero sigurado isa kayo doon. Okay? So, pag-usapan na natin itong tatlong katangian. Okay? Una sa lahat, ang bago nila lang ay may bagong direksyon. Yan hindi mo yan ma fake news. Isang bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao na nakakilala kay Kristo Jesus at tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, nababago yung direksyon niya. No? Basahin natin to. Sabi ni Pablo sa uh, verse 9, doon tayo mag-umpisa. Hindi tayo mag-umpisa sa verse 2, verse 9 muna tayo. Sapagkat, sabi niya, sila ang nagbalita tungkol sa amin kung paano ninyo kami tinanggap at kung paano bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. So, din, pinapaliwanag niya, itong mga taga tesalonika nag, may mga taong nagpapatotoo kay Pablo, nagsasabi, alam niyo yung mga tao na yan. Dati ang sinasamba niya mga Diyos-Diyosan. Nung araw, ang Diyos-Diyosan o yung pagsalba, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga templo, ganyan, napakahalagang bagay yan sa buhay ng mga tao noon. Kasi diyan nakasalalay ang buong buhay nila at uh, yung kanilang pera, negosyo, lahat nakasalalay lahat yun doon. Kasi kung gusto mo halimbawa na magnegosyo o gusto mo halimbawa magtrabaho, kailangan kabilang ka doon sa mga ganong klaseng mga gawain. Kailangan member ka noon. Okay? Dahil kung hindi, pag hindi ka sumasali sa ganong mga bagay, ibig sabihin noon, hindi ka nila kaisa. Okay? So parang, di ba, ngayon may mga tao nga minsan, pag nalaman nila ang Christian ka, ba't ka nagbago ng reliyon? Sabihin nila gano'n, di ba? Tapos huwag mo na akong kausapin. May mga ganun pa nga, eh, di ba? O Huwag ka na pupunta dito sa pamilya namin, no? Dahil, di ba, iba na ang reliyon mo. So, may mga ganun ngayon, di ba? Pero noong araw, mas malupit pa. Pag ikaw ay tumigil sa pagsamba sa Diyos Diyosan, ibig sabihin nun, itinatakwil mo ng buong lipunan. Malaking bagay yun. Kaya itong mga taga Thessalonica, sabi ni Pablo, yung mga balita naririnig namin tungkol sa inyo ay patotoo na si Lord talaga ang nagligtas sa inyo. Kasi tumalikod kayo sa isang bagay na napaka-importante sa buhay ng mga tao nung araw. Yan ay walang iba kundi nga yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito pa sabi ni Pablo ngayon, upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos at upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay mula sa mga patay, si Jesus na nagliligtas sa atin mula sa poot na darating. So sabi ni Pablo, nakita ng mga tao yung pagbabago sa inyo. Dati-dati, ang sinasamba niyo mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon, sabi niya, ipinaling niyo na ang inyong puso at ang inyong isipan ngayon sa pagsamba sa tunay na Diyos. Nag-iba na ang inyong direksyon. Amen? Amen. Ewan ko kung naaalala niyo to nung kayo ay nakakilala sa Panginoon. Katulad ko, dahil ikwento ko naman sa inyo yan. Nung araw, nung wala pa ako sa, sa Panginoon, ang laman lagi ng puso at isipan ko, paano ba ako uh, asenso, paano ba ako magkakapera, paano ba gaganda ang buhay ko, di ba? At paano ba sasaya? Okay? Araw-araw ang iniisip ko, ano ba magagawa ko para maging masaya ang buhay ko? Okay? Kaya nung nakilala ko si Kristo Jesus, nabaling yung buong direksyon ko. <laughs> Hindi ko na gusto yung mga bagay na dati-dati ay gusto ko. Ang nais ko na lang ay maglingkod sa Panginoon. At uh, pag, ano, na, sumamba sa Kanya. Kaya nung takang-taka yung nanay ko noon, naalala ko kasi nung hindi pa ako born again, pag nagba-Bible study sa bahay namin, ang ginagawa ko, naglalasing muna ako. Tapos pagdating ko sa bahay, pag senglot na senglot na ako, saka ako ngayon pagsisispain yung mga Bible nila. Eh, kasama ng mga nanay ko sa mga Bible study, puro mga nanay talaga, yung matatanda. No? Na inis na inis ako sa kanila kasi tingin ko sa kanila mga hipokrito habang nagkakantahan sila, this is the day, you know, this is the day. Talaga sabi ko, baduy naman itong mga taong ito. Tapos yung mga nanay sabi, oh, brother Bong. Anong brother Bong? Di kita kaano-ano, layuan mo ko. Kaya nagulat yung nanay ko eh, nung sabi ko bigla isang araw, Ma, sabi ko, saan ba kayo nagwo-worship? Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, <laughs> ba't ka nag- may sakit ka ba? <laughs> Sabi ko, at ikinuwento ko, paano ko, na- paano ko sinuko ang buhay ko sa Panginoon habang nanonood ako ng 700 Club no? sa television. Di sila makapaniwala. Kaya ang tawag nila sa akin nung parang weird eh. Kasi dati-rati, durugista, da- dati-rati, naglalakad sa kalye na haba-haba ng buhok, na may gitara. Kaya, alam nyo, pag nakita nyo ako nung, no, no, ano, nung araw, siguro isipin nyo talagang ako yung mga naging biktima ng tokhang. No? Kasi wala talaga direksyon yung buhay ko noon eh. Araw-araw, wala ka ibang ginawa kundi uminom, magdroga, pero purihin ang Diyos. Hindi ko mapalawanag yun. Hindi ko naman sila, hindi ko pwede sabihin sa inyo, alam nyo, naisip ko lang talaga po. Hindi, hindi ko na, wala sa isip ko yun eh. Si Lord lang talaga ang gumagawa ng ganyan mga bagay. Narinig niyo ba ako? Amen. Kaya, yung lahat ng totoong born again, alam nila itong bagay na to, na meron talagang pagbabago na ginagawa si Lord, yung direksyon ng buhay mo na babago. Now, maaari hindi ka sumasamba sa mga santo. Meron siguro iba sa inyo sumasamba sa, sa, santo. Kasi nung araw, ganun din naman ako eh. Sumasamba ako sa mga, yun lang yun, pinupunasan, di ba? Sahalikan mo yun, di ba? Ilan libo na kayong umahalik doon. So, kay kisalo ka pa doon, ahalik ka pa doon, di ba? Kaya yung pagliligtas ng Panginoon talagang ano sa akin eh, totoo-totoo yun. Alam ko totoo rin sa inyo. Pero minsan na nangyayari, di ba? Parang habang lumilipas ang panahon, bumabalik ka doon sa dati mong gawin. Kumbaga, binago na ni Lord yung direction mo. Pero minsan nalilikaw ka ng, ng landas eh, di ba? Pero purihin ang Panginoon, kahit na ganoon, alam mo sa puso mo pa rin kung ano yung totoo eh. Ibinabalik ka pa rin ni Lord sa katotohanan. Amen po ba? Noong isang araw, hinatid ko si Pastora Gina doon sa Kabuyaw. Kasi mag speak siya sa mga kababaihan doon. So nilagay ko sa ano sa GPS ano kung yung lugar. Okay, nung nala- nalaman ko na yung lugar, pumunta kami ngayon doon, di ba? Bago kami makarating doon sa pupuntahan, nakalagay na sa mapa, nakita ko na yung ano mapa. Bago kami makarating doon, siguro mga ilang minuto pa, 15 minutos, sabi ni Pastora Gina sa akin, Love, kailangan ko ng kape. Sabi ko, bakit? Hindi ako makakapagturo ko, walang kape. Sabi niya ganun. Sabi ko, eh, saan tayo bibili ng kape rito? Di ko alam. Sabi niya, maghanap ka. So, sa madalang sata, nag-U-turn ako. No? Siyempre, yung aking GPS, medyo nalito. Di ba? Kasi nag-U-turn akong gano'n. Pero tinandaan ko kung saan kami nang galing. So, nag-U-turn ako, hanap kami ng McDo. Nakakita kami ng McDo, praise the Lord. Si, si PG tuwan-tuwa. McDo, kape. No, parang, kalig, parang kaligtasan ang dating, you know? So, sa madaling salita, nagkape kami. Tapos, babalik na kami doon sa dati kong nilikuan. Aba, itong GPS, pinapadiretso ako. Baliw ka, ba't ako didiretso? Doon ako galing eh. No? So, gusto kong bumalik doon. Habang bumabalik ako doon, sinasabi ng GPS ko, U-turn, U-turn. Aba, sabi ko, ha, ah, yabang mo, ha. Ah. Kala mo, makikinig ako sa'yo, di ba? So, sa madaling salita, hindi ko siya sinunod. Diba? Ginagawa mo rin ba yun? Mista, di mo sinusunod, di ba? So, di ko sinunod. Balik ako ngayon sa dati ko pinanggalingan. Tapos, nung pagbalik ko na, malapit na ako sa dati ko pinanggalingan, bumalik na ngayon yung dating direksyon. O, kita mo na, sabi ko, mali itong GPS na to eh. Di ba? Tapos, habang naglalakbay akong ganun, pansin ko, papunta ako doon sa yung McDo na pinanggalingan ko. <laughs> Pagdating ko doon sa McDo, nung malapit, dito tayo galing ha. Ah. <laughs> Sabi ko gano'n, matama pala yung GPS. <laughs> Dapat pala sinunod ko yun. <laughs> Kesa bumalik pa ako, umikot ako. Alam nyo, minsan tayo, hindi tayo nakikinig kay Lord. Eh, di ba? Binabago na ni Lord yung direksyon mo. Nagmamagaling ka pa. Di ba? Siniisip mo pa, ah, hindi, ah, alam ko tong buhay ko to. Di ba? So, dito ako pupunta. Sabihin sa'yo ng Panginoon, siguro gagamit siya ng mga iba't mga paraan, mga tao, mga sermon, ano, ano, di ba? naririnig mo na, hindi, balik ka doon. Hindi, ito na yung gusto kong gawin eh. So, minsan, tigas ng ulo mo, eh, di ba? Amen. Pero si Lord, ididireksyon ka eh. Sabihin sa'yo, anak, huwag dyan. Dito. <laughs> dito tayo. At iba sa inyo, medyo matagal-tagal lang ano, pag, di ba, nagpupumiglas kayo. Taon eh, minsan taon talaga. Hindi ako susunod sa Panginoon, kahit anong mangyari, di ba? <laughs> Pero si Lord, sa kanyang kabutihan, ginagabayan ka pa rin niya patungo sa tamang direksyon. Yan ay gawain ng Diyos. Amen? Hindi mo ma-fake news yan. Kaya nga pag nakakita ko ng mga tao na parang naliligaw ng landas, pero alam kong born again sila, babalik din yan sa awa ng Diyos. Amen? Diba? Na ngayon, minsan, tayo, baka nado tayo sa sitwasyon na, Pastor, sa totoo lang dati, naririnig ko ang boses ni Lord. Ngayon, naririnig ko boses na ng Diablo. Hindi ko na marinig si Lord. Minsan, ang dahilan lang niya kasi naiiba yung focus natin. Hindi dahil hindi tayo born again. Naiiba yung focus. Naiiba yung attention mo. Hindi na si Lord ang pinapakinggan mo. Okay? Kailangan lang magbalik loob ka sa Panginoon. Praise God? At kung meron naman kayong, siguro sabihin sa akin, Pastor, ni Misa, di ko pa yata naranasan yung ginagabayan ako ni Lord. Okay lang. I-surrender mo kay Lord talaga yung buhay mo kasi baka naman hindi mo pa talaga sinusurrender. surrender kaya tuloy hindi kanya magabayan. Kasi mahirap gabayan ang isang taong ayaw magpasa ilalim sa kanya. Amen po ba? Amen. Praise God? Okay, so, uh, ayaw gumana nitong aking sister. Ayun. <clears throat> ang bago nila lang ay makikita sa pagbabago ng direksyon ng buhay mula sa pagsamba sa Diyos Diyosan at patungo sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos makikita mong isang tao talaga na binago ni Lord kasi nagbabago ang kanyang direksyon. Hindi na pera, kapangyarihan, o kala, kalayawan ang sentro ng ating buhay, hindi na tayo kontrolado ng sanlibutan o ng kaaway. Nag-iiba yung prioridad na natin sa buhay. Amen? Pero gaya sinabi ko, kung wala ka sa ganyang kalagayan, ang prioridad mo pa rin, yung paano yayaman, hindi ibig sabihin na hindi ka na born again, pero baka na-lace ka lang ng direksyon. Amen? Balik ka lang sa Panginoon. Ang direksyon natin ngayon ay nakatuon na sa karya ng Diyos, kay Kristo. Ang hangarin natin ngayon ay sumunod at bigay luwalhati sa Kanya. So, para sa atin, ang pera, hindi na, hindi na tayo mukhang pera. Tama, Brother Donald? Hindi na tayo mukhang pera. Di ba? Amen? So, para sa atin, ang pera, ginagamit na lang yan sa karya ng Panginoon. Amen? O, siyempre kasama na rin yung enjoyment. Hindi naman tayo kinakailangan mag-guilty kung gagamitin yung pera para sa you know, kasiyahan. Blessing naman ni Lord yan eh. Di ba? Huwag lang puro kasiyahan. Wala kang ginagawa iba kundi kasiyahan. <laughs> di ba? Iba naman yon. So, kamusta na ang direksyon mo ngayon sa buhay? Yun ang tanong ko. Kamusta na yung direksyon mo? Dahil si Lord, kapag siya ang Panginoon ng buhay mo, makikita yan sa direksyon mo eh, sa buhay. Dati-dati, ang iniisip mo lang yung sarili mo, pero ngayon, iniisip mo na ang paghahari ng Diyos at ang kanyang kaluwalatian. Amen? Praise God ba? So sana na-encourage yung iba sa inyo kasi sabi niya, Pastor, totoo yan sa akin. Wala na ako iba pang gusto, kundi paglingkuran si Lord. Praise God. Amen? Di ba? Okay, iba sa inyo, sabi niyo sa akin, gusto kong maluwalhati si Lord, pero gusto ko rin yumaman at maging milyonaryo. No? So, baka kailangan lang idiretso yung puso natin sa Panginoon. Di ba? At kung hindi man totoo yan, well, pwede tayong lumapit kay Lord kahit anong oras. At sabihin natin, Lord, patawarin mo ako hindi ikaw ang sentro ng buhay ko. Baguhin mo ako. At babaguhin ka ni Lord. Amen? Amen. Alright. Pangalawa, ang bago nilalang, may bagong paghuhubog. May bagong paghuhubog na nangyayari sa buhay ng isang isang bagong nilalang o isang taong uh, si Kristo Jesus na ang Panginoon niya. Hinuhubog na siya ng Panginoon. Yung sabihin, pinoform na siya ni Lord. No? Ayon sa kawangis ni Kristo. Na hindi mo pwede maipaliwanag yan. Ibig ko sabihin, dati-rate, ganito ugali mo, pero unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Amen? So basahin natin to. Maganda, maganda sinabi ni Pablo. Nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong, sa inyong lahat na tuwin ay binabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. So si Pablo, nagpapasalamat siya sa Panginoon pag naalala niya yung mga taga-Thessalonica. Tapos si pinagpipray niya lagi yung mga tao ron. Importante yun na dapat pinagpipray natin yung mga tao na lalo na yung mga nashare natin kasi hindi biro yon. Si Satan gusto niya patumbahin ang mga mananampalataya. Okay? Gusto niya na mga mananampalataya wag na magpatuloy kay Lord. Madali lang naman malaman pag boses ni Satan at boses ni Lord eh. Okay? Ah, ang boses ni, ni Lord, sasabihin sa iyo, magpatuloy ka, wag ka susuko, maglingkod kay Lord. So alam mo si Lord yun. Amen? Alam naman si Satan yon. Alam naman sabi siya ni Satan, magpatuloy ka, maglingkod ka kay Lord, magpakab... Hindi si, hindi, hindi si Satan yun, di ba? Alam mo si Satan yun kasi huwag ka na mag-church, tigil mo na yan, nakakahiya ka, sama-sama mo, huwag ka na magpunta dyan sa RLCC, no? Uh, umalis ka na, magbalik ka na lang kay Uwing, anong gawin mo, di ba? Huwag ka na, ano, huwag mo nang gawin yan. Alam mo si Satan yun eh. Di ba? Kasi hindi naman gagawin ni Lord yun sa'yo. Amen? Amen. Oh, <laughs> tatawa-tawa kayo. Iba sa inyo, baka bumalik na kay Uwing, ha? Okay. So, sabi kaya sa verse 3, Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang uh, mula sa pananampalataya, pagpapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa na at, sa ating Panginoong Heso Kristo. Merong panibago ng mga motibasyon sa puso ng isang tao na ginagawa ni Lord sa buhay niya. No? Na talaga nagkakaroon ng pagbabago. Isipin mo, isang tao dati wala pakialam sa Panginoon. Pero ngayon, ang gusto niya na ngayon, gumawa ng mga bagay na para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Si Lord yan. Walang ibang tao, walang, walang ibang pwedeng ano yan, ituro dyan. Si Lord lang ang gagawa niyan sa buhay ng isang tao. Kaya sabi niya, mga aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Sabi ni Pablo, nakikita namin yung ebidensya na tinawag kayo ni Lord. Tinan niyo yung sabi niya rito. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala. Yung magkaroon ka ng faith o tiwala sa Panginoon, hindi naman sa iyo lang nanggaling yan eh. Pag meron nagpahayag, doon pala sa pagpapahayag ng mabuting balita, ilang beses na ako nagpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Hindi lahat ng tao nakakaunawa. Okay? Hindi naman, hindi naman sabihin natin yung pagpapaliwanag ko, parang magulo. Hindi, malino naman yung pagpapaliwanag ko. Naalala ko, meron ako isang taong kausap. Talagang inaabot na ako ng madaling araw. Pinapaliwanag ko sa kanya, alam mo, mahal ka ng Diyos, ganito ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Kilalanin mo siya, tanggapin mo siya, magsisi ka, magbalik loob ka sa Panginoon. Buong magdamag yun. Pagdating ng umaga, puyat na puyat na kami pareho. Sabi ko, anong desisyon mo? Hindi ko naintindihan eh. Sabi ko, sarili ko, tawarin. Kasi yung pagbubukas ng mata mo at puso mo sa katotohanan, si Lord lang ang gumagawa niya. At para manampalataya ka sa Panginoon, si Lord lang din yun. May mga pagkakataon na konti lang naman yung sinabi ko, pero yung tao talagang binago ni Lord. Alam ba, sinabi ko, wala man ako sinabi. <laughs> Dahil si Lord ang nagbabago ng puso ng tao. Okay? Kaya pag may kilala kayo, bawa ka mag-anak nyo, di ba? Sinishare nyo, tapos ayaw pang tumanggap. Huwag kayong parang mag-uusga at sabihin nyo, yung tao na yan, talagang anak ng demonyo yan. Dahil kahit anong share ko, alam, hindi nakikinig. Huwag mo sabihin yun kasi hindi mo alam kung ano yung ginagawa ni Lord sa puso niya. Kung, may, kung iba sa inyo, may mga anak kayo, di ba? Kasi naalala ko nung araw yan, merong isang magulang. Pag, pag mag-altar call ako, lumapit po lahat ang gustong sumuko sa Panginoon. Nakikita ko yung isang nanay na yun eh. Buti wala na ngayon dito, wala na yun. Pero nung yung nandito pa sa aral CCU, kinukurot yung mga anak, lumapit ka. Lumapit ka para ma-born again ka. Okay. So, opo, nanay, you know, so, Uh, talaga, hindi born again yung mga yon, di ba? Minsan naman, sasabihin sa akin nung, nung isang misis, Pastor, paki, pa, ano lang, pakiusap lang, ano yun? Yung asawa ko, i-born again mo. Pa- paano ko naman gagawin yun? Hindi ko kaya i-born again yung asawa mo. <laughs> di ba? Si Lord yun eh. Amen? Si Lord na nagbabago ng buhay ng isang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. Huwag kayo mamilit. Amen? Iba mga babae rito, baka may nilalagay nyo ng mga gospel track yung mga asawa nyo, di ba? Habang natutulog at umihilik, tapos pinagpipray nyo, di ba? Nagsispeaking in tongues pa kayo, baguhin mo ito, damuho na ito, Lord. Hindi ganun yun eh. Ang nagbabago ng buhay ng mga tao, si Lord yan. At ang Holy Spirit. Amen? Tapos sabi niya, kung paano nalalaman ninyo kung anong pagkatao uh, ang aming uh, pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo. So, Pinabago ni Lord ang ating pag-uugali, ang ating pagkatao. Sabi niya, at kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon na inyong tinanggap ang salita na sa matinding kapigatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. Alam mo, sa totoo lang, pag ikaw ay na-bless, well, hindi na makatakataka yun eh. Sino sa inyo nakatanggap na ng blessing? Okay. Sino sa inyo nalungkot kayo nang tumanggap kayo sa blessing? Parang umiyak kayo, Lord, ang dami kong blessing. Wala naman, di ba? Lahat na tumanggap ng blessing, masaya. Amen? So kapag ikaw ay masaya, kasi may magandang nangyayari sa buhay mo, hindi pa yung katibayan eh. Alam mo kung kailan nagkakaroon ng katibayan ng presensya ng Diyos? May pinagdaraanan ka. Merong pagsubok na dumating sa buhay mo. Pero nananatili ang pag-asa mo at kapayapaan mo sa puso. Si Lord lang yun. Amen? Di ba? Nai-guess nyo ba? Kasi pag binigyan ka ng 10,000, talaga naman dapat maging masaya ka. Di ba? Pero kung wala kang pera, oh, pera na naman tayo, Brother Donald. Ha? Ah. Pero kung wala kang pera, pero nananatili ang tiwala mo kay Lord at meron kang kapayapaan at pag-asa sa puso mo, si Lord lang yun. Walang ibang pwedeng magpaliwanag doon. Amen po ha? Ah? Okay? So, ang bago nila lang ay posible lamang sa pamagitan ng Espiritu Santo. Walang ibang paliwanag yan. Kasi ang Espiritu Santo lang ang nagbibigay siya ng mga bagong katangian. Pag-ibig. Makikita niyo yung dating born, yung hindi pa born again, ang sungit, kung magsalita, ang sakit-sakit sa kapwa. Pero nung siya ay nakakilala sa Panginoon, di ba? Ang tawag niya na sa misis niya, love. Mm, di ba? O tawagin mo doon, si Chona, love. Yan, yeah, ganyan. Okay. Di ba? Dati, ang mga... Kaya gusto-gusto ng mga tao na ano eh, mga born again yung asawa nila eh. <laughs> Kasi nag-iiba yung pananalita. Nag-iiba yung ugali. Si Lord yun. Amen po ba? Amen. Okay? So, uh, kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, siya ay tinatahanan ng Espiritu at nagsisimula ang pagbabagong anyo ng kanyang buong pagkatao. Praise the Lord. Di ba? So, unti-unti nauhubog ang buhay sa pamagitan ng pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Ito nakarang araw, ano, eh, para sa kalaman ng lahat, oh. karoon kami ng retreat, no? doon sa Tagaytay, yung tinatawag namin na Kalma Retreat. Kalma Retreat. Ang ganda ng pangalan, Kalma Retreat. Kaya pag may nakita kayong kalmado, galing sa retreat yan. Okay. Pero alam nyo, doon sa retreat kasi na yon, nagkaroon kami ng proseso yung tinatawag na genogram. No? Yung genogram, yung dinodrawing mo yung kung sino yung mga parang kamag-anak mo sa di tatay, nanay, lolo, kanya-kanya. Di ba? So, karamihan sa mga nag, ano, nag-genogram, no? ay isang typewriting paper lang ginagamit. Isang maliit lang na papel. Pero meron mga, meron, meron akong Manila paper ang ginamit, mga kapatid. Ganun kasalim, masalimuot masyado yung buhay niya. Tapos sabi, sabi ko, Sister, ba? ang laki naman ito. Sabi niya, purgada pa yan. Sabi niya, hindi ko pa sinabi iba kong kamag-anak. <laughs> Sabi ko, ha? Hindi. Kaya ko sinasabi yan, maraming nakaraan sa buhay natin, pero sa dahil sa kapangyarihan ng Diyos, yung mga nakaraan na yon ay hindi magiging sagabal para sa kinabukasang hinanda sa ni Lord. Dahil babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Amen. Minsan, pag, pag tinrace mo yung genogram mo, sabi, kaya pala ako suplado kasi suplado tong lolo ko, <laughs> di ba? Pero hindi totoo yun. Kasi pwedeng baguhin ni Lord ang iyong ugali. Amen? Amen. So, purihin ang Panginoon. Hindi na, laman, hindi, hindi na laman na nag-uudyok sa atin, kundi ang Espiritu na nagbibigay ng bagong pag-asa at bagong pamumuhay. Kaya sa gitna ng paghihirap, may kagalakan mula sa Espiritu Santo. Amen? Okay? Kamusta na ang iyong mga nais at mga relasyon sa buhay? Kamusta na yung mga desire mo sa buhay? Binabago ba ni Lord yan? No? So, ang iba sa inyo, sabi niyo sa akin, Pastor, totoo yun. Dati-dati, wala na ako ibang pangarap kundi mag-abroad. Pero ngayon, ang gusto ko, Lord, gamitin mo ko kahit saan. Sa abroad, sa Pilipinas, kahit saan ako mapunta. No? andun na yung pagbabago ng ugali. Pati lalo sa relasyon. Okay? Malalaman mo na born again ng isang tao kasi nagbabago na yung kanyang relasyon. Dati, la, dati rate, nung wala ka pa kay Lord, lahat ng mga tao sa paligid mo, isa lang ang panalangin nila. Lord, kunin mo na siya. Okay? Yan ang panalangin niya. Kasi ang bigat-bigat mong kasama. Okay? Pero ngayon, iba na yung pinagpipray ng mga tao sa'yo. Lord, sana tumanda siya kasama namin. <laughs> Kasi blessing ka na sa mga tao. Amen po ba? Amen. Alright, okay. Panghuli sa lahat. Uh, busan ako oras. Ang bago nila lang ay may bagong misyon. Yan. Si Lord din yan. Okay? May bagong misyon. May bagong direksyon. May bagong uh, pagbabago ng ating mga puso. Ngayon, may bagong misyon. Ito ang sabi ni Pablo tungkol sa mga taga-Thessalonica. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalataya nasa Macedonia at nasa Achaia, yun yung mga probinsya ng araw. Okay? Sabi niya, sapagat wala sa inyo'y umalingaw-ngaw. Wow! Di ba? Umalingaw-ngaw. Ha? Ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos. Talaga naman po pag ang Panginoon ay pumasok sa puso ni naman, iba na yung nagiging mission niya sa buhay. No? At ang gusto niya nang gawin, kung saan man siya naroroon, ay magpatotoo at dalhin ang mga tao sa Panginoon sa abot ng kanyang makakaya. Okay? Naalala ko yung kwento ng isang uh, Amerikano na hindi nyo kilala to pero kailan ko lang din siya nakilala. Ang pangalan niya ay Mark Lutz. Okay? Si Mark Lutz ay isang gamer. Kayo matatandaan na kayo, hindi kayo gamer, di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng gamer? Yung gamer, yung ibig sabihin, yung mahilig maglaro sa online. Okay? Meron ba rito ganun? O wala naman, ano? Baka yung iba sa iyo, ha? Ah, baka hanggang Tetris lang kayo, di ba? Yung, okay, Galaxy, ano yun lang alam nyo, di ba? Uh, pero yung mga tulad ng mga anak ko, mga gamer. Si Mark Lutz ay gamer. At nung bata siya kristyano, Lagi siya nagigilty sa pagiging gamer niya. So, lagi niyang pinagpipray, Lord, tanggalin mo na ito. Pero hindi mawala-wala sa buhay niya. Pag-uwi niya, galing high school siya, pag-uwi niya, oh, game na. Minsan, abutin na siya ng madaling araw. May kilala kang gano'n? Okay, game ng game, di ba? Tapos, ang lalaki na ng muscle dito sa daliri, sa kakapindot, di ba? So, gamer ito. So, si Mark Lotz, gamer siya, pero dumating ang punto sa buhay niya na sabi niya, Lord, kung di mo aalisin to, gamitin mo ito. Sa madaling salita, <laughs> si Mark Klotz, na-discover niya na kapag nag-game siya, kasi alam niyo sa game mayroong mga chat eh. Di ba? Doon sa mga chat, hindi totoo mga pangalan yon. Wala nakalagay na Raymond doon, Giniston. Nakalagay doon, Pogi. Ganun, may mga, may mga iba-ibang mga pangalan yon, di ba? Okay? So, hindi niya, hindi niya kilala yun. Pero, minsan, may mag-chat-chat sa kanya. Minsan kasi habang game siya, sasabihin niya, o baka meron kayong prayer need. Bago tayo matapos sa games natin, share nyo lang. Biglang maglalabas sa chat, humingi ng prayer. So, sabi niya, okay ito ah. So, sabi, pagpipray niya, kahit hindi niya kilala yung mga tao, sa madaling salita, dumating yung panahon, ang dami na libo-libo ng mga tao ang nanonood sa kanya habang naglalaro siya ng game, no? Hindi para sa game, kundi para humingi ng panalangin sa kanya. So dumating yung araw, sabi niya, pwede siguro mag-church dito sa game na to. So nagtayo siya. Ang tawag ay The Lux Digital Church. Puro, ang dumadalo, puro gamer. At walang pumupunta sa totoong church. Walang walang walang membro doon na pumupunta doon sila pumupunta sa Twitch. So itong si Mark Lutz, nagpi-preach siya. No? Titigil yung game, preach muna siya ng salita ng Panginoon. Tapos magki-create siya ng mga community doon sa alam niya yan siguro ng mga kabataan niyan, yung mga Discord ganyan, create siya ng community. Nag nagmembro nga ako doon eh. Hindi dahil marunong ako mag Gusto ko lang malaman kung ano pinag-aagawa nila. Grabe, talagang tumatakbo yung ano. Maraming tao mula sa iba't ibang parte ng mundo ang umaatin. Wow, sabi ko. Tapos sabi nga ni Mark Lutz nung ini-interview siya, alam niyo ba kung ilang bilyon ang mga tao na hindi aatin ng church na doon lang pupunta? Kaya lagi ko nga sinasabi kila Sister Susette dito eh. Kailangan magkaroon tayo ng tao sa online. Hindi pwedeng nandito lang tayo lahat kasi mga tao sa online, iba sa kanila, di pupunta rito. Pero naghahanap sila kay Lord. Amen? Binabago ni Lord ang ating pananaw. At binibigyan tayo ng panibagong misyon. Kaya kami hindi na kailangan magsalita pa sa nino man. Sabi niya ganun. So, tapusin ko na to, Sister uh, Rizel. Huwag kang magagalit. Okay? Dahil sa bagong direksyon at pagbabago ng buhay, kaya nagkakaroon tayo ng bagong layunin. Kasi alam mo, na, naiiba talaga eh, di ba? Naiiba. Alam niyo, nakapansin ko sa mga negosyante. Meron ba negosyante dito? Eh, isa lang. Meron ba mga negosyante dito? Pag ikaw hindi ka negosyante, dumaan ka sa Pasita Avenue, makikita mo lang mga bahay, ganyan, ganyan. No? Pero pag negosyante, iba nakikita niya, uy, pwede pwesto yan. Ha? Ah. Bakit gano'n? Kasi nakaiba na yung orientation niya. Iba yung mission niya. Eh. No? Minsan, binisita kami isang lugar, nung nag-aaral ako sa seminaryo, pagdating namin sa lugar na yun, Kausap namin yung mga tao na doon. Sabi namin, magbiministeryo kami doon. Sabi na, hindi, mahirap dito, pastor. Huwag kayo magministeryo dito. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Mga tao rito, sarado, kandado. Okay? Mga galing sa iba't ibang mga ano, reliyon. Walang makikinig sa'yo dito, pastor. Eh, grupo kami no, mga apat yata kami lima. So, ginawa na, nag-pray kami. So, sa madaling salta, nung kina weekend, Sabado at Linggo, nag-share kami, nagbahay-bahay kami. Tapos, Naggrupo kami ng mga tao doon sa parang clubhouse. Ang daming dumalo. Sabi ng tao, paano, mo, paano nyo nagawa yan? Sabi ko, nandito naman lahat yan eh. Hindi lang natin nakikita. Kasi sarado lang yung ating puso at isipan. Bawat isa sa inyo ay nilagay ng Diyos sa isang lugar. Huwag niyo sabihin na hindi kayo gagamitin ni Lord Gagamitin kayo ni Lord doon. Kailangan lang magkaroon tayo ng pananampalataya. Amen? Hindi lang para sa sarili ang buhay natin. Tayo ay nagiging halimbawa na ngayon sa iba. Ang negosyo ay hindi na negosyo lang, kundi plataforma para sa kaharian ng Diyos. Amen? Ang ating pananampalataya umaabot sa ibang tao, ang ebanghelyo ay napapayag sa pamamagitan ng ating buhay. Okay? Sa bawat araw na gumigising ako pag di mata ko, Lord, paano ba ako makaka-reach out sa mga tao? Sino ba yung mga tao hindi pa nakakakilala sa iyo? Lord, bigyan mo po ako ng idea kung paano sila marireach. Amen? No? Hindi na natin nahahati ang buhay natin sa sagrado at sekular. Lahat ng aspeto ng buhay natin ay nagiging lugar kung saan kumikilos ang biyaya ng Diyos. Hindi lang sa pagsasalita ng Ebanghelyo, kundi sa pamumuhay nito, ang mga tao sa paligid mo ay hindi lang target, sila ngayon ay mga taong mahal ni Kristo. Okay? Sa langgam, kahit saan lugar, sa Lamaria, gagamitin tayo ni Lord. Yan ang katibayan na si Lord talaga ay kumikilos sa buhay mo. Pag ikaw ay ginagamit niya, no? kung saan ka man naroon. So, ang mga bagong mission field ngayon, mga tahanan, paaralan, trabaho, negosyo, at ano pa, iba pa. Yan ang mga new creation ni Lord. Pag nilagay ka sa eskwelahan, may purpose siya doon. Pag nilagay ka sa isang barangay, may purpose si Lord doon. Pag nilagay ka ni Lord sa isang profesyon, may purpose si Lord sa iyo doon. Amen? Kamusta na ang pagtupad mo sa misyon ng iyong buhay? Amen? Yan ang dapat natin talungin sa ating sarili ngayon. Pero si Lord, talagang hindi mo ma fake news yan. Okay? Dahil kapag si Lord ay kumikilos sa buhay mo, may bagong direksyon, may bagong paghuhubog, at may bagong misyon. Tayong lahat ay yumuko at magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat na ikaw ay kumikilos sa buhay namin hindi namin kaya ito. I-fake news. Salamat sa Diyos. At kung meron man sa amin dito, Lord God, na maharahil sa pagpapaliwanag ko ng mga katangian na ito, ay naisip nila at narandaman, Lord, dati ganun ako. Lord, dalangin ko po na ibalik mo ang bawat isa sa tamang direksyon, sa tamang pag-ubog ng Espiritu Santo, at panibagong misyon, gamitin mo sila, Panginoon. At kung meron man dito, Lord God, na marahil ay di pa nila masabing totoo ito sa kanilang buhay, Panginoon, bigyan mo sila ng kababaang loob na lumapit sa iyo at tumawag sa iyong pangalan. Walang imposible, Lord. Babaguhin mo ang lahat ng tao sapagkat yan ang kalooban mo para sa amin. Sa pangalan ni Jesus.